Die eerste brief van Johannes, 1 Johannes hoofdstuk 1 Van die begin af was hy daar. Ons het homself gehoor. Ons het hom met ons eie oog gesien, ja, ons het hom gesien en met ons handen aan hom geraak. Hy is die woord, die lewe. Die lewe het gekom, ons het hom gesien en is getuie daarvan. En ons verkondig aan jylle die eeuwige lewe wat by die vader was, en en aan ons geopenbaar is. Hom wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle sodat julle aan ons gemeenskap deel kan hê. En die gemeenskap waarin ons deel het, is die met die Vader en met sy seun Jesus Christus. Dit skryf ons sodat ons blydskap volkome kan wees. Dit is nou die boodskap wat ons by hom gehoor het en aan julle verkondig. God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. As ons beweer dat ons aan hom deel het en ons lewe in die duisternis, lieg ons en handel ons nie volgens die waarheid nie. Maar as ons in die lig lewe soos hy in die lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en reinig die bloed van Jesus, sy seun, ons van elke sonde. As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. As ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot leienaar en as hy woord nie in ons nie.